Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And today's topic is Sabbasawa Sutta, discourse on all asawa. The lecture will last one and a half hours, and we would like to invite Bante Bawara Thamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Sapasawa Sutta. Kinh tất cả các lộ hoạt phần số 2. Bài pháp thoại như thường lệ sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Bành Tê Pháp Thắng từ bi hoan hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng chúng con. Xin tất cả quý vị thính Pháp được an vui. Sa đức sa đức sa đức. Okay, we will continue. Sabah Sawat Saudak. Và chúng ta sẽ bắt đầu, à, chúng ta sẽ tiếp tục thời pháp thoại Sapa Sangwa Sutta bài kinh tất cả các lậu hoặc. Before giving in talk or respect Buddha, the owner of Dhamma, by reciting Namodasa three times. Và trước thời pháp thoại hay là trước thời nghe pháp, tất cả chúng ta hãy sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn là bậc pháp chủ ba lần. နမောတတ္သာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတတ္သာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတတ္သာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ Sabba and Sawa Sabda. Sabba Asawa. Sabba is all. Asawa, usually we translate takes. <laughs> Takes. So if we we say like some translation easily, defilements. At least you can know As one means unwholesome factors. Sapa Sabasawa, Sapa nghĩa là tất cả, Asawa, Asawa thường thường là những bản dịch trong những bản dịch thì gọi là dịch là các lậu hoặc, là lậu hoặc thì tất cả các lậu hoặc nhưng mà để chúng ta chúng ta có thể hiểu theo một cái cách khác nữa đó là asawa ở đây chính là những cái phiền não để dễ một cách dễ hiểu đó là asawa là những cái phiền não hay là tất cả những cái trí tất cả những cái pháp bất thiện thì gọi là asawa Sapa sắc gọi là tất cả các lậu hoặc hay là tất cả các phiền não. So what are aswats? In the Abhidhamma manual book, there are four kinds of aswa. Kama aswa, a tense of sensuality. It is the same as a greed, greed to sensualities. One was change, change of or department of life. It means kind of greed. That's to rubah aruba life, Brahma life. Attaching into jhanas. That's attachment or greed to eternal the view the wrong view of eternalism, the beyond, the wrong view of annihilationism. Those are called the Bhavasava. Và theo uh, sách về Abhidhamma, nghĩa là về sách về vi diệu ờ, về theo vi diệu pháp thì có bốn, các lậu hoặc chia làm bốn thì đầu tiên đó là dục lậu hay là kamasawa kamasawa là dục lậu dục lậu đây là những cái tha mái tha mái và những cái cảnh dục dính mắc vào những cảnh dục thì khi đó gọi là kamasawa và thứ hai đó là bà wasawa bà đó là hữu lậu hữu lậu hay là cái tham cái sự dính mắc dính mắc cái tha mái những cái phiền não dính mắc vào cõi sắc rupa và cõi vô sắc arupa những cái đời sống hay những kiếp sống rupa và arupa rồi sắc hay là vô sắc hay là dính mắc vào jhana các tầng thiền và hay là dính mắc dính mắc vào những cái tà kiến hay là nắm giữ những cái tà kiến đó là thường kiến hay là đoạn kiến thì đó gọi là vawasawa hiếu lậu So next one is the so what The Asawa of view change, change of view or defilement of view So it is a data Dekha view So next one is the so what defilement of ignorance. What do you get that for? Thứ ba đó là Ditthasawa. Ditthasawa đó là Dittha, đó là lý thị đó là kiến, tà kiến và Ditthasawa đó nắm giữ, dính mắc vào những cái tà kiến hay những phiền não về những cái tà kiến. Còn thứ tư đó là Avicca Sawa. Đó là Avicca là vô minh, Avicca Sawa là vô minh lậu. Thì đó là Ờ, là bốn tất cái tổng cộng là chúng ta có bốn bốn cái lộ hoặc But in this soda only mentioned three as ones directly. Kamasawa, Bhavasawa, and Avijjasawa. No data, uh, data sawa directly, but uh, can be taken indirectly. Nhưng trong bài kinh này thì đề cập tới ba cái lậu hoặc hay ba cái phiền não đó là kamasawa đó là nó chính là là là, dục lậu này và bawasawa là hữu lậu và aviccasawa là vô minh lậu nhưng mà lại không có nói về không có đề cập tới ditthasawa à, là kiến lậu nhưng mà tại sao tại sao không đề cập tới nhưng thực tế ra thì ba uh, ba lậu hoặc này thì cũng bao gồm ditthasawa ở trong đó So, proper attention can remove as well as departments. Improper attention can increase as walls or departments. Và như lý tự ý, như lý như lý tự ý thì có thể loại bỏ, có thể tránh ngừa được cái asawa hay là những cái lậu hoặc hay tất cả những cái phiền não nhưng mà ngược lại là phi lý tác ý hay là không có như lý tác ý thì sẽ làm cho tăng trưởng asawa tăng trưởng những cái phiền não tăng trưởng những cái lậu hoặc so everyone has seen nirvana by Sotapatimagga. They will not have a wrong view anymore. They will not have a doubt anymore usually they have a proper attention. Khi ai đó mà có tri kiến mà có thấy được niết bàn, thấy thấy được niết bàn bằng đạo dư lưu Sotapadhi Manga thì khi đó là người đó cái người này sẽ không còn cái tà kiến nghĩa là không còn uh, tức uh, không còn không còn những cái cái tà tà kiến những cái uh, sự hiểu hiểu sai không còn tà kiến không còn hoài nghi nữa Another way to say, if one knows dukkha as a dukkha, dukkha samudaya as a dukkha samudaya, the origin of suffering, nirodha satya as a truth of cessation of suffering, mega satya the truth of uh, practicing practice leading into cessation means that if they have uh, if one has known four noble truths by vipassana, by uh, especially by Sotapadimagga, they don't have uh, usually improper attention. They are called the, the one or the ones have heard a lot. Uh, have seen novels, uh, learned about the novel dramas, uh, They attempted ones. Yes. Và bằng cách bằng ờ, hay nói một cái khác nữa, nếu mà ai ai mà thấy được cái sự khổ, khổ đế chính là khổ đế hay là khổ thánh đế chính là khổ thánh đế và người nào mà thấy được cái nguồn gốc của khổ thánh đế hay là samudaya sacha lúc thấy dukkha là dukkha còn thấy được khổ thánh đế nguồn gốc của khổ thánh đế hay là samudaya sacha là samudaya sacha có nghĩa là cái nguồn gốc của khổ thánh đế là nguồn gốc của khổ thánh đế hay là thấy được Nidora Sacha hay là diệt đế à, là diệt đế người nào thấy được diệt đế là diệt đế hay là người nào thấy được đạo đế manga sacha đạo đế là đạo đế đạo đế ở đây có nghĩa rằng đạo thánh đế đó là con đường con đường hay cái phương pháp thực hành để dẫn tới cái sự diệt khổ ai mà biết được bốn cái thánh đế này bằng cái sự thực hành thiền vipassana hay là nói một cái khác đó là khi mà chứng được đạo sotapatti manga đạo dự đạo dự lưu Ờ, đạo giới lưu thì khi đó người ta sẽ không còn những cái phi lý tác ý và không còn cái phi lý tác ý nữa thì người đó có thể gọi là cái người mà nghe nhiều nghe nhiều nghe nhiều thánh pháp hay là người đó là người mà biết nhiều gặp gỡ nhiều thân cận nhiều biết nhiều bậc thánh biết học pháp của bậc thánh học thánh pháp và người đó là cái người đã được điều ngự So, what are improper attention? It is uh, which ordinary people usually think, usually have. So, according to commentary, nature is a nature, dukkha as a sukha, anatta as a atta, asubha as a subha. Or another way to say, uh, thinking as a opposite of truth. và phi lý tư ý phi lý tư ý là gì đó là thường thường đa số hầu hết tất cả những người phàm thì đều có hay là thường có hay thường suy nghĩ thường suy tầm về vấn đề này à, thì trong chú giải có nói đó là người đó nghĩ đó là khổ đúc khá lại, là xúc khá là lạc và khi người đó lại nghĩ đó là anatta thì lại là atta nghĩa là thấy là vô ngã thì người ta lại nghĩ là ngã và thấy asuba thì người ta lại tưởng đó là suba nghĩa là bất tịnh thì người ta tưởng đó là tịnh hay nói một cái khác khác nữa đó là người này là những người phàm nghĩ tất cả những cái suy nghĩ của họ ấy, hay là những cái ý nghĩ ý tưởng của họ là nó ngược lại ngược lại với sự thật ngược lại với những thánh đế ngược lại những bản chất với cái bản bản thực uh, những cái thực tính pháp so if so uh, uh in this case opposite or noble truth means that uh, for example dukkha sitya uh, they may think sukha sitya Sutta. So, yeah. uh, Dukkha origin of suffering. Let me think. Origin of happiness. Like people like uh, this body, uh, they don't know as a Dukkha. They may think as a Sukha. Usually they say only happy birthday. <laughs> so, like that. The origin of suffering is craving. But uh, enjoying, to have craving, etc. This is uh, uh, going opposite of truth. Như vậy, như vậy ngược lại ngược lại với cái thánh đế là gì? Đó là uh, dukkha satcha, đó là khổ thánh đế. Khổ thánh đế thì người ta lại nghĩ đó là sukha satcha, đó người ta lại nghĩ rằng là lạc thánh đế và dukkha uh, samudaya satcha. Dukkha samudaya thì đó là nguồn gốc của khổ thì người ta đó là người ta lại nghĩ rằng đó là nguồn gốc của lạc và uh, dụ người ta thấy rằng cái thân này cái thân này thì người thân này thực tế cái thân này là khổ nhưng mà người ta là nghĩ cái thân này là là là lạc là thích thú và thường thường thì người ta lại có cái happy birthday nghĩa là chúc mừng sinh nhật lại như vậy nữa và tham tham nguồn gốc của khổ đó là cái tham tham ái và tham ái nhưng mà người ta lại thích thú chìm đắm trong cái tham ái đó để có được cái tham ái đó thích thú trong nó chìm đắm trong nó So if so, what is a proper attention? tension? Uh, means anicca as a anicca, impermanence as a impermanence, dukkha as a dukkha, suffering as a suffering, nada as a nada, non-self as a non-self, uh, asuva as a asubha, columnist as a columnist. In this way, pay attention another way to say dukkha sitya as a dukkha sitya, noble truth of suffering as noble truth of suffering. Samudaya satya as a samudaya satya means uh, noble truth of the origin of suffering as noble truth of the origin of suffering, etc. So they think according to noble truth. như lý tây ý và như vậy như lý tây ý như lý tây ý ở đây là gì đó là người ta có cái tưởng người người ta suy suy nghĩ rằng đó là anicca là anicca vô thường chính là vô thường và dukkha khổ là dukkha là khổ và anatta bản chất của anatta vô ngã là vô ngã là anatta và asuba bất tịnh là asuba là bất tịnh là người ta nghĩ thuận theo theo pháp theo thực tính pháp theo bản chất của pháp còn cách khác nữa là người ta có người ta suy nghĩ người ta nghĩ rằng tư duy rằng đó là thấy rằng người ta thấy rằng dukkha là đúc à, dukkha satcha là dukkha satcha nghĩa là khổ tánh đế là khổ tánh đế hay là samudaya satcha tập đế hay là nguồn gốc của khổ thánh đế là nguồn gốc của khổ thánh đế và người ta suy nghĩ theo cách này suy nghĩ hợp theo hợp theo pháp theo đúng đắn đúng đắn theo thánh pháp thì như vậy được gọi là như lý tác ý <coughs> so for example about this body So with our, our normal mind, we may think that this is me, uh, this is good. After <laughs> waking up, you may wash your face. Uh, you may see mirror. Mirror. Oh, smile. Oh, so beautiful. Oh, handsome. Like that. So, once we think uh, this is me, this is mine. Beautiful. But it is not real. So this body is related to weather, food, related to other people, related to many dangers. So actually unstable. It will go differently, different from that we think. So at that time we have to worry. So we have to worry, uh, we, we have to sorrow, so so also we may adapt. So because of improper thinking, we have a problem. But if we think according to learning, according to Buddha's teaching, we have to think. Uh, this body is not me, not mine the body is suffering. <laughs> so even within can not me, not mind. So whether disturb us, no much problem. Food may disturb us. Other people may say badly. Uh, so anyway, already we think that this is not me, not mine. So if something happen, if it is uh, others property. So you may not worry, you may not have sorrow. So you may not be very busy, like uh, taking care of this body. So in the same way about the other properties. So it is proper attention. Once we have a proper attention, so we can reduce, we can dispel defilements. Yes. Và như vậy ví dụ như chúng ta thấy rằng cái thân này cái thân này thì bình thường đối với tất cả những người bình thường người ta nghĩ rằng cái thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là của tôi và mỗi buổi sáng thức dậy thì người ta soi gương rửa mặt rồi soi gương và nhìn trong mặt à, nhìn trong gương thì thấy rằng người ta nghĩ rằng ô mình đẹp mình xinh mình xinh gái mình đẹp trai và khi nghĩ như vậy khi nghĩ cái gì đó là tôi là của tôi nghĩ đó là đẹp thì đương nhiên cái chúng ta đó là cái sự suy nghĩ sai đó là cái phi lý tác ý và nó dẫn tới nguồn gốc là để là nó sanh khởi những cái phiền não nhưng mà chúng ta thấy được rằng cái thân này cái thân này nó không phải là của tôi không phải là của ta mà nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nhau nó phụ thuộc vào yếu tố thời tiết phụ thuộc vào yếu tố vật thực nó phụ thuộc vào những người khác và phụ thuộc nhiều những yếu tố khác nữa và khi ví dụ như là chúng ta uh, suy nghĩ ờ, nếu mà chúng ta suy nghĩ đó cái thân này là của tôi là là tôi là của tôi thì chúng ta sẽ khổ chúng ta sẽ dẫn đến cái sự lo lắng sầu ưu não và dính mắc bởi vì nếu dính mắc như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên đó là cái sự phi lý tác ý và khi mà chúng ta nghĩ thuận theo pháp theo lời đức phật dạy chúng ta không nghĩ rằng cái này thân này là của tôi thân này là tôi thân này là của tôi và chúng ta nghĩ đó là những cái sự khổ thì chúng ta thấy được như vậy chúng ta suy xét như vậy thì chúng ta khi mà thời tiết thời tiết không thích hợp ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta cũng không có khỏi nên không bị chi phối không bị làm cho lo lắng sầu ưu khổ não và những vật thực những vật thực không thích hợp thì lúc đó chúng ta cũng thấy rằng chúng ta không bị chi phối không bị uh, chi phối bởi cái sầu khổ lo lắng được sầu khổ ưu não hay là người khác nói xấu chúng ta đi nữa thì cũng chúng ta cũng không có, không có sự lo lắng không có sầu ưu não tại vì bởi sao bởi vì nó không phải là tôi không phải là của tôi hay là bởi vì bởi vì chúng ta thấy rằng giống như là cái cái cái thân này rồi nó là của một người khác của ai đó của người khác thì như vậy chúng ta sẽ không bị sân lên không bị sầu không bị khổ yêu não không bận rộn chúng ta cũng không có bận rộn quá sức bận rộn để chăm sóc cái thân cái thân này nữa và cái tài sản tương tự như vậy những cái tài sản chúng ta cũng phải quan sát những cái tài sản khác những vật dụng khác cũng tương tự như thế nó không phải là của tôi không phải là của ta không phải là tôi không phải là của tôi thì khởi sinh bởi vì chúng ta có cái sự như lý tác ý hay là tác ý đúng đắn tác ý thuận theo pháp theo lời đức phật dạy thì như vậy chúng ta có thể xóa bỏ có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não hay là những cái lậu hoặc So there is a uh, one Namasyara. Some people approach, some lay people approach him. He said, Uh, Dhamma is not difficult to understand. <laughs> so, uh, near his monastery, there is a market. Uh, market, maybe uh, like a supermarket. Uh, so, <clears throat> if that market is a bunny with a lot of fire, but I have no problem. Just I may say market is burning. So, but uh, one of my slipper, if one of my slipper is disappeared, it is big problem. <laughs> so, uh, it is Dhamma, he said. Yeah. Because slipper is, uh, about the slipper, he thought that this is my slipper. This is mine. So the whole market is burning. Uh, it is a no problem, he said. Yes. và ở, ở Myanmar có một ngày một ngày xe đỏ ở Myanmar thì có nhiều cái cư sĩ những người có những người cư sĩ thì viếng thăm thì ngài mới nói rằng pháp thực sự pháp thực sự không có khó hiểu chúng ta có thể hiểu như thế này ví dụ ở, ở gần ở gần tu viện của ngài thì có một cái chợ hay là cái siêu thị cái supermarket cái siêu thị đó hay cái khu chợ đó thì nhờ cái khu khu chợ đó cho dù nó xảy ra cái cháy cái hỏa hoạn cái cháy nữa thì uh, ngài sẽ đó nói rằng ta cũng không có sao cái do cho dù chợ cháy thì chúng ta thì ngài chỉ nói rằng ô cái chợ nó cháy nhưng mà giả sử mất cái dép thôi mất cái dép đây là một vấn đề rất là lớn rất là to rồi thì bảo ồ thế là cái dép cái dép tại vì sao bảo là cái đây là cái dép của mình đây dép đây là cái dép của tôi cái dép của ta nên là mất cái dép thôi nó là cái vấn đề vô cùng là lớn nhưng mà cháy cả cái chợ lớn như vậy nó nhưng nó lại là cái vấn đề không có lớn tại bởi vì thấy rằng nó không phải của mình nên chỉ nói ồ cái chợ nó cháy cái siêu thị nó cháy nhưng mà tại vì cái dép nó nhỏ vậy thôi nhưng mất cái dép thì bảo cái dép này là của tôi nó là của ta nên là thành ra mất cái dép nó là một, lại là một cái chuyện lớn So let's say this hair. So if you think uh, this is my hair, so once it's gray, have a gray color, or it is a problem. The mind not satisfied. But the hair is uh, everybody, nearly for everybody. You know, after like uh, 40, 50, it will be gray color. So it is quite usual quite easy to understand. Uh, but if my hair has a gray color or white color, so the mind becomes disappointed. So, why? If you the hair is just a hair, may not be a problem. But uh, this is my hair. If so, it is a problem. cũng như vậy chúng ta nghĩ rằng tóc tóc ở đây chúng ta nghĩ là tóc này là tóc của tôi tóc của ta thì khi mà chúng ta thấy rằng tóc bạc tóc bạc là cái vấn đề rất là lớn và cái tâm nó trở nên không thỏa mãn và tâm nó trở nên bất mãn với cái sự mà thấy rằng cái tóc mình đã chuyển sang màu bạc tóc mình đã chuyển sang cái ngả sang cái màu cái màu khói màu bạc rồi và ai cũng vậy thôi đó là cái thói à, đó là cái tính chất bản chất bản chất thường thôi đó là khi mà người ta đạt tới cái tuổi đến tới cái tuổi 40 tuổi trung niên 40 50 tóc từ từ nó ngả màu nó đổi màu sang màu xám cuối cùng là tóc nó chuyển sang màu bạc chứ nó không còn tóc đen nữa đó là cái điều hết sức là dễ hiểu nhưng mà chúng ta thấy lại thấy rằng đó là nghĩ rằng đây là tóc của tôi hay là thì tóc cái này là tóc của tôi của ta thì khi đó tâm sự khởi lên cái sự bất mãn không thỏa mãn là bởi vì chúng ta thấy tóc bạc nó xuất hiện ở trong tâm của mình và như vậy khi mà chúng ta thấy quán tóc chỉ là tóc đơn thuần là tóc thôi và ờ, chúng ta quán tóc chỉ đơn thuần là tóc thì sẽ không có vấn đề lớn xảy ra thì cho đó là cái sự như lý tác ý quán tóc chỉ đơn thuần là tóc thì như vậy thì chúng ta không khởi sanh lên cái phiền não bởi vì nó không phải là của tôi không phải là của ta So if you think that this is my hair, so it's the making you very busy. This is done, that is done. Uh, have to do, have to go barber shop uh, have to pay money a lot. Not really useful. So I think a garden you cut is better. No more business you will have. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là tóc của tôi, tóc của ta thì chúng ta trở nên rất là bận rộn bận rộn với rất là rất là chỉ cái mỗi cái tóc của mình thôi đó là bận rộn mình phải tạo kiểu tóc này tạo kiểu tóc kia rồi ờ, làm mái tóc này làm mái tóc kia chúng ta cũng phải đến đến cái tiệm đến cái tiệm làm tóc rồi ờ, chúng ta phải trả rất là nhiều tiền để cho người ta làm tóc cho mình thì chúng ta thấy rằng thì nó trở nên rất là bận rộn tốn kém tiền nữa nhưng nên là ngày xưa đó thấy rằng là chúng ta nếu mà chúng ta cắt tóc hay là cạo tóc đi thì rất là đơn giản đúng không rất là đơn giản và lại tiết kiệm rất là nhiều thứ nữa In the same way, if you think this is my eye, that eye was quite busy. this is my teeth. Oh, teeth are also very busy. Uh, in the teeth, in the dentist clinic, in the dentist clinic, uh, you see people very busy with the teeth, very dirty, very busy, uh, very suffering. So, but uh, you brush your teeth, you smile in front of mirror, oh, still thinking beautiful. but uh, it is a problem. Chúng ta nghĩ nếu chúng ta nghĩ đây là mắt, mắt này là mắt của tôi thì chúng ta cũng trở nên rất là bận rộn với cái mắt của mình. Hay là chúng ta nghĩ rằng răng, hàm răng này, răng này là răng của tôi thì răng của tôi, răng của ta thì chúng ta cũng trở nên rất là bận rộn, tốn rất là nhiều thời gian. Chúng ta thấy đó ở nhà nhà sĩ ở những phòng khám nha khoa thì nha sĩ là hay là phòng phòng khám nha khoa chúng ta thấy rằng người ta tới đó rất là nhiều, rất là bận rộn với cái hàm răng của mình và thực ra rất là khổ và cái răng rất là rất là dơ dáy rất là bất tịnh mà người ta nhưng mà người ta rất là bận rộn với nó rất là khổ với nó và nhưng mà cho dù như vậy đi người ta vẫn đứng ở trước gương nhìn soi gương cười và nhìn hàm răng của mình và thích thú với nó so if other people's teeth are broken no problem not just one people many people has a broken teeth uh, you don't have any problem but once your tip is broken. Oh, when it happened, how happened, how comes, so uh, disappointed because this is a, this is mine, this is my tip. So thinking in this way is a problem. Not only just for tip, for everybody parts. No parts is stable, even one parts has uh, many diseases. Eye doctors or dentists, they never finished to learn about the eye, about the teeth. So still learning. There are many diseases, even with a single part. Yes. và nếu chúng ta nghĩ rằng bình thường ấy, nếu người ta thấy rằng người ta dụng răng ấy, à, người ta thấy nếu mà chúng ta có thấy rằng cái răng này không phải của mình hay là cái này không phải của tôi không phải của ta thì khi ngay cả là chúng ta dụng răng hay là mẻ cái răng cũng không thành vấn đề lớn nhưng khi chúng ta nghĩ rằng đây là răng của tôi đây là răng của ta thì khi mà mẻ răng hay là gãy răng thì chúng ta nghĩ rằng ô tại sao tại sao hay là làm thế nào bởi sao tại sao lại lại mẻ cái răng tại sao lại dụng răng tại sao nó lại như thế này tâm của chúng ta trở nên bất mãn và bởi vì cái cách nghĩ như vậy nghĩ đó là cái phi lý tác ý chúng ta nghĩ như thế nên chúng ta sẽ trở nên rất là bận rộn rất là khổ đau và không chỉ là giang đâu mà tất cả những cái thân phần khác cũng thế chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thấy người ta là mắt cái bệnh về mắt này rồi răng này là những bác sĩ hay là những nhà khoa học là những cái bác sĩ là người ta nghiên cứu nghiên cứu rất là nhiều bệnh khác nhau và nghiên, nghiên cứu mãi cũng chưa có hết nữa chưa hết là nó sinh ra rất nhiều bệnh khác nhau và có rất là nhiều nghiên cứu khác nhau nhưng mà chỉ nguyên chỉ nguyên mỗi mỗi một cái thân phần thôi là nghiên cứu là cũng chưa có xong chưa có biết hết được tất cả những cái bệnh của một cái thân phần đó thôi và tương tự chúng ta phải nghĩ đến các thân phần khác cũng thế cái thân này không có gì là bền vững cả tất cả những cái thân phần trong thân của chúng ta không có một cái thân phần nào là bền vững là ổn định cả mà nó luôn luôn luôn là theo cái bản tính tự nhiên của nó đó là cái sự bất ổn cái sự mà không có không có ổn định So because of this, uh, defilements are defilements arise because of improper attention. So wholesomeness arise because of proper attention. Như vậy thì tất cả những cái phiền não, những cái phiền não hay những cái lầu hoặc sanh khởi đó là bắt nguồn từ cái sự phi lý, tác ý, sự tác ý không đúng đắn hay là tất cả những thiện pháp những cái thiện pháp sanh khởi đó là gì đó là do chúng ta có được cái như lý tác ý tác ý đúng đắn so in the Bali in the Mula so it is said another way about the improper attention so how ordinary people think how unlearned people think improperly. So we got those 16 doubts. 16 doubts. So which Vipassana practitioner need to overcome. <clears throat> so six related to past oh, uh, uh, five related to past five are related to future six related to present time so altogether 16 okay yes I do. và trong uh, chánh tạng Pali Pali trong Mula nghĩa là trong chánh tạng trong chánh tạng Pali thì có nói phi lý phi lý tại ý là như thế nào đối với một người thường đối với một người thường đó thì người ta sẽ người ta sẽ sẽ, sẽ có những cái uh, hay là tất cả những người thường hay là những người hiếu học những người thường thì người ta sẽ nghĩ rằng uh, người ta sẽ có những hoài nghi đó là 16 loại hoài nghi khác nhau thì chỉ với cái tuệ vipassana thì người ta mới có thể những hành giả thực hành thiền vipassana người ta mới có thể vượt qua được vượt qua được 16 loại hoài nghi này đó là gì đó là năm cái loại hoài nghi về quá khứ năm cái loại hoài nghi về tương lai và sáu cái loại hoài nghi trong hiện tại thì tổng cộng là 16 loại hoài nghi khác nhau <clears throat> so six uh, five related to past is uh, was I was I not what was I how was I after being what what I am become so five about the future shall I be shall I not be what shall I be? How shall I be? After being what? What will I become? Six about the present. Am I? Am I not? Why am I? How am I? Where did I come from? where I go? Where I go to? So altogether, 16. Và có những ờ, hoài nghi, năm cái hoài nghi trong ờ, năm hoài nghi trong quá khứ đó là ta có mặt trong thời quá khứ chăng? Hay là ta không có mặt trong thời quá, quá khứ chăng? Hay là ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Hay là ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc, à, nghĩa là hình vóc, vóc, vóc dáng là như thế nào? Và trước uh, trước kia ta là gì và ta đã có mặt đó như thế nào trong thời quá khứ đó là năm cái hoài nghi về trong ờ, quá khứ và năm cái cái hoài nghi về tương lai đó là ta sẽ có mặt trong thời tương lai hay là sẽ không có mặt trong thời tương lai thời vị lai ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình hình vóc hình dáng sẽ như thế nào hay là trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời trong thời vị lai hay là những cái hoài nghi nghi ngờ trong thời hiện tại đó năm cái hoài nghi trong thời ờ, tương ở ờ, trong thời vị lai thời tương lai và năm ờ, sáu cái hoài nghi trong hiện tại đó là ta có mặt hay ta không có mặt là ta hay là ta chăng hay không có không phải là ta chăng hay là ta có mặt hay là không có mặt ta có mặt như thế nào người ta hiện hữu như thế nào đó hay là ta có hình hình có, có mặt ta có mặt uh, ta, ta có mặt hình vóc như thế nào hay là chúng sanh này hay là ta từ đâu đến và rồi uh, nó sẽ đi đâu như là ta sẽ đi đâu sau sau khi chết đó, rồi, rồi ta sẽ đi đâu thì với những cái sự phi lý tác ý không như, như lý tác ý như vậy thì đó là một trong những cái sáu cái tà cái tà kiến cái tự ngã của ta trong thời uh, hiện tại thì tổng cộng là năm trong năm hoài nghi trong quá khứ năm hoài nghi trong tương lai và sáu hoài nghi trong hiện tại tổng cộng là 16 cái hoài nghi khác nhau so ordinary people usually think in this way. But this thinking way is not proper, not beneficial. So they will have a more wrong views. Đây là cái cách thường mà người ta nghĩ và đến cách suy nghĩ như vậy thì đó không phải nó không phải là cái như lý tác ý hay đó là chính là phi lý tác ý mà bởi vì cái phi lý tác ý như vậy thì những cái tà kiến này khởi sanh trong người ấy và như vậy thì những cái phiền não những cái phiền não sẽ khởi sanh So vipassana practitioner, uh, they practice this body in brief. I say nama, rupa, mentality, and materiality, even internal, external. So in the same way, they go to past. I say nama, rupa. They go to future. So also, they discern cause and effect, past to present, present to future. So they're trying to see cause and effect. They're trying to see connections between past, present, and future. So if they practice in this way, they will not have such doubts. They will not have such um, such doubts. They can overcome those things. So they can remove wrong views. Yes. Và như vậy thì khi mà người ta thấy người ta thấy người ta, người ta sẽ quán quán thì cái thân này mình thấy quán đó là tất cả cái, cái thân này là bao gồm có namarupa danh và sắc namarupa và người ta sẽ quán về danh sắc và bên trong bên ngoài và người ta quán cả cái danh sắc về quá khứ và ở ờ, danh sắc namarupa trong tương lai và cũng như vậy người ta sẽ tìm được cái mối liên hệ cái mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại và mối liên hệ giữa hiện tại và tương lai người ta thấy được nhân và quả và cái mối liên hệ của nhân và quả mối liên hệ giữa nhân và quả trong quá khứ với hiện tại và tương lai khi mà thực hành theo cách này thì người ta sẽ không còn cái sự hoài nghi hay là người ta sẽ vượt qua được những cái, những tất cả những cái hoài nghi đó và người ta bởi vì vượt vượt qua được những cái vượt uh, không còn hoài nghi nữa người ta vượt qua được không có những hoài nghi như vậy người ta vượt qua được những hoài nghi như vậy thì người ta sẽ loại bỏ được những cái tà kiến loại bỏ được những cái tà kiến và ừ, sẽ loại bỏ được những cái cái phiền não so why ordinary people think in this way why they they have uh, this kind of thinking So may say because of improper attention. Or you may ask again, why they have improper attention? Why they don't think properly? Uh, so because of ordinary person. So ordinary person is like mad people. Mad people. So you cannot think uh, mad people. Why you think in this way? <laughs> so mad people me think uh, whatever ways. Uh, so because of this, uh, because of ordinary, they think in this way. So another reason in the book no, because of just ordinary. Uh, real problem is uh, they never see noble people. They never listen. Right dhamma, noble dhamma. Uh, they don't have good friend. Uh, they don't practice according to dhamma. So, etc because of this, they have this kind of thought, improper, improper thought. So everyone associate uh, with Ig Nobel. So so uh, can be uh, can be Ig Nobel. Uh, so can have a wrong view <clears throat> but even you you associate with the noble people, uh, you can also be noble people. At least you can think properly. So here I give a simile. Uh, so like a fish, found fish, or found meat. Maybe you wrap uh, with uh, with, with uh, maybe plastic or paper or leaves. Originally, although it has good smell, but after associating with the prawn fish, prawn meat, it will be bad smell. So in a, uh, another way is, uh, although fish and meat don't have a good smell, uh, if you you cook well, with some spices. Uh, so some smells, it will be good smell. Uh, so in the same way, if uh, we associate with good people, we can have a good smell. It means we can be noble person. We can think Bali. Yes. và chúng ta thấy rằng tại sao cái nguyên nhân chúng ta có thể có những câu hỏi tại sao tại sao lại mình lại có những tại sao những người bình thường lại có những phi lý tác ý hay là tại sao nhưng mà thì người bình thường thì người ta có những phi lý tác ý như vậy nhưng mà chúng ta lại có câu hỏi tiếp theo nữa đó là thì cái phi lý tác ý này từ đâu mà tới tại sao mà lại có những cái phi lý tác ý như vậy thì chúng ta phải nghĩ rằng như thế này đối với những người bình thường đối với những người phàm thì giống như những người điên như vậy và chúng ta không thể hỏi rằng ô thế tại sao những người điên tại sao người điên họ làm như vậy thì chúng ta cũng thấy tương tự như thế thôi tại bởi vì đó bản chất của cái người người phàm chưa về bậc thánh thì là như vậy lý do lý do đó là thì ờ, bởi đó là những lý do mà chúng ta ờ, có những lý do mà chúng ta có những sự phi lý tác ý khởi sanh lên những cái phi lý tác ý hay là những cái sự không tác ý đúng đắn không có không không như lý tác ý đó là cái đầu tiên đó là trong kinh điển có nói đó là chúng ta không gần gũi bậc thánh chúng ta không gặp không gặp bậc thánh không gần gũi bậc thánh và thứ hai nữa là chúng ta không nghe thánh pháp chúng ta không nghe những cái chánh pháp không nghe những lời dạy đúng đắn theo và thứ ba nữa là chúng ta không có thiện ờ, không có thân cận chúng ta có những thiện bạn hữu những người bạn tốt và chúng ta cũng không thứ tư ở ờ, thứ tiếp theo nữa là chúng ta không hành theo pháp và vân vân vân rất là nhiều rất là nhiều cái yếu tố khác nhau nữa mà nó dẫn đến cái sự phi lý tại ý của chúng ta và um, nếu mà ai đó ai đó mà người ta thân cận không không không như là không thân cận với những bậc trí những bậc những bậc thánh mà thân cận những người ngu những kẻ ngu thì từ từ các người ta cũng trở thành những người ngu những người không trí những người không phải là những người cao thượng và bởi vì gần gũi những người ngu như vậy thì từ từ người ta sẽ tự động người ta sẽ có những cái tà kiến phát sinh ở trong trong tâm của họ ấy. nhưng mà nếu mà thân cận bậc thánh thì người ta sẽ cũng trở nên từ từ trở nên thánh thiện từ từ người ta cũng trở nên trở thành bậc thánh tại vì người ta mà, mà tối thiểu thì nếu chưa thật chưa chưa đạt được bậc thánh thì người ta cũng có được những cái suy nghĩ những như lý tác ý những cái suy nghĩ đúng đắn bởi vì cái sự thân cận những cái sự thân cận gần gũi tốt đẹp nên là người ta ít tối thiểu thì người ta có được cái sự lợi lạc đó là suy nghĩ đúng đắn cái số có được cái sự như lý tác ý ngài Sê Đô có cho chúng ta cái ví dụ ví dụ như là cá cá thối hay thịt thối vậy khi chúng ta dùng gói chúng ta gói bằng bằng cái túi ni lông hay là gói trong những cái uh, những cái bông hay là gói trong những cái lá đi thì bản thân cái lá hay cái bông hay cái túi nó có mùi thơm nhưng mà khi mà nó gói để đựng cá thối hay thịt thối rồi thì tự động ấy, là cái túi đó hay là cái lá đó hay là cái bông đó nó cũng trở thành mùi hôi nó cũng trở thành uh, nó cũng nó cũng sẽ có mùi hôi mùi thối của thịt và cá nó ảm vô cũng tương tự như vậy nếu mà gần gũi những cái người ngu những người không trí những người không phải thánh thì từ từ ờ, những cái phiền não tất cả những cái ừ, cái ô nhiễm đó tất cả những phiền não nó chúng ta sẽ sẽ cũng trở thành chúng ta cũng trở thành người ngu như họ và cái ví dụ nữa đó là thịt và cá thịt và cá thì bản chất của nó không có cái mùi thơm nhưng mà nếu mà được nấu nấu bởi những cái gia vị những cái gia vị tốt những cái gia vị thơm hay là ngon thì tự nhiên cái, cái thịt cá đó bản chất bản thật bản chất nó không có mùi thơm nhưng mà bởi vì cái gia vị đó nó trở thành cái mùi thơm cũng như vậy khi chúng ta gần gũi thân cận những cái bậc trí những người tốt thì chúng ta tự động chúng ta sẽ có được đó là cái như lý tác ý chúng ta được có được những cái điều tốt đẹp có được những cái uh, sự suy nghĩ đúng đắn và chúng ta trở thành con người tốt hơn thiện hơn và chúng ta có thể trở thành những bậc thánh Okay, time is up. We should stop here. Yeah. Sa du, sa du, sa du. Và bây giờ thì ờ, thầy phát toại tới đây là ngày sẽ dừng ở đây chúng ta đã hết hết thời gian và chúng ta dừng ở đây bất kỳ ai chúng ta có câu hỏi nào xin hãy gửi câu hỏi về ban tổ chức qua Google Docs hay chat box sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi tới ngài xe đó yes xe đó sa do sa do sa do so Venerable Sangha, Sale, and uh, yogis, if you have any questions, please send to our Google Docs and chat box, and uh, we will send to Seattle. từ hành giả thu thu nghe bạch ngài thiền sư khi con quán sanh khởi trên thân quán sự sanh khởi trên thân và tâm và khi thấy rõ thì nó thấy là nhàm chán sự sanh diệt này và nó cứ sanh rồi diệt sanh rồi diệt sanh rồi diệt có đôi khi con khởi lên sự nhàm chán uh, kiếp sống hiện tại đôi khi muốn tắt thở trước khi hết tuổi thọ như vậy có bị sai không hay là Xin Ngài à, thương xót chỉ dạy. Văn Mỹ say đó, When I discern, I observe this body arising and passing away, all the mind and the body, and I see it very clearly, and I feel that this enchantment towards this body. And because of I see the arising and passing away of the body and my body and mind, so sometimes I, I want to end my life. Like I want to just uh, end my life before before the mic uh, be before my command end but i want like like um, he want to he don't want to uh, live longer he want to die so is that something wrong uh, can oh, please you uh, know, teach me uh, yeah if you descend in this way uh, you may have this disenchantment. But uh, you, you may learn about the Sariputta's saying. What he said about the life and death is uh, nandami Jivita. I don't delight life. Navinandami Marana. I don't delight death. Uh, but in the next sentence, I say in just in English. Yes. So, but I wait the time, like uh, daily, daily bed workers. So I don't. I wait the time, like uh, uh I'm seeing the time, like uh, daily paid workers, Like, like some worker, you have to pay at the end of the day after working. So those workers uh, not aim to finish the job. <laughs> so mm-hmm. uh, they have to work, they're still working, but their mind not have to finish uh, work, only to finish the time seeing in the time, maybe about 5 o'clock or 9 o'clock, uh, they will have money. Uh, so only they have this kind of thinking. So <clears throat> this saying is uh, uh, free from wrong view or free from rules. Uh, means uh, if you say want to die or so this is a praising, praising to death. So as a law, as a winia, even a Bhikkhu's law, maybe, uh, general law, so it is not good. It is breaking the law. So no one can praise about the death. Uh, so uh, because of this, uh, Banisai said, uh, I don't delight about the death. So but attaching into life is also not right view. So because of this, Vanisari Buddha said, I don't delight life, but waiting in the time, seeing in the time, like a daily pay workers. So uh, you should see the time. <laughs> yes. Uh, yes, I do. You should look up. Yes, I do. yes và như vậy khi mà chúng ta quán chúng ta quán chúng ta thấy được cái sự nhàm chán khi quán như vậy đúng là thấy sự nhàm chán nhưng mà chúng ta phải học học giống như ngài tôn giả ngài Sariputta ngài Sariputta ngài ngài nói cái câu nói của ngài về giữa sự sống và cái chết là như thế nào câu Pali như ngài Sariputta vừa mới đọc câu và câu Pali này có nghĩa rằng ngài cũng không thích thú không có thích, thích thú vào những cái đời sống và cái kiếp sống và ngài cũng không có như là thích thú hay là tán thán cái sự chết và ngài giống như ngài chỉ chờ đúng cái thời điểm thôi đúng cái thời điểm khi thời điểm tới thì mình ra đi và cũng giống ví dụ như là cái người công nhân làm công nhật như vậy người công nhân làm công nhật thì người ta chỉ chờ đến cuối ngày và có được trả tiền và người ta đương nhiên làm công nhật rồi thì người ta sẽ không có muốn là làm nhanh cho xong việc và người ta chỉ có chờ thôi đến thời điểm đến cái đến giờ đến đến cái lúc mà người ta ví dụ như là 5 giờ chiều hay là 9 giờ chiều 9 giờ tối là người ta được trả tiền thì người ta chỉ suy nghĩ như thế thôi người ta chờ tới cái thời điểm mà được trả tiền thôi còn người ta không có nghĩ đến cái việc là phải xong làm hoàn thành cái công việc phải xong công việc mà chỉ được chờ cái thời điểm thôi và cũng như vậy không chúng ta không được suy nghĩ không có suy nghĩ rằng chúng ta phải ờ, là ờ, chạ, dính nếu mà dính mắc cái đời sống đó là cái tà kiến mà khi mà tán tháng cái sự chết thì cũng làm cái tà kiến mà chúng ta không suy nghĩ như vậy nếu mà chúng ta lại làm hay là chúng ta thực hành mà chúng ta lại muốn chết hay là chúng ta lại thì nó rơi vào cái sự tán thán tán thán cái sự chết tán thán tán thán cái sự chết ở đây đó cũng là cái tà cái đó là một cái tà kiến và cái đó cái này thì nó là trái theo luật ví dụ như trong luật tỷ khưu của bhikkhu của vị tỷ khưu mà nếu mà vị tỷ khưu mà tán thán sự chết thực ra đó là phạm giới và nó phạm nó đã phạm cái giới và đó là cái cái điều mà phải tránh không được tán thán sự chết và cũng đương nhiên tán thán sự chết đó cũng là vừa phải phạm vừa là tà kiến mà vừa phải phạm vào giới phạm vào giới đối với tỷ khưu nữa và khi mà nếu mà dính mắc vào cái đời sống thì đó cũng là một cái tà kiến nữa thì chính vì như vậy nên là ngài tôn giả ngài Sariputta ngài Sariphat mới nói rằng ngài không có uh, thích thú vào trong cái đời sống trong những cái trong đời sống này nhưng mà ngài cũng đồng thời ngài cũng không có tán thán cái sự chết và ngài đơn thuần ngài chỉ đơn giống như là ngài chờ thời điểm thôi chờ đúng thời và ra đi và chờ cái thời điểm giống như là cái người công nhân ờ, làm công nhật cứ đến làm hay làm xong thì được sẽ được trả tiền. Yes, đó. Câu hỏi tiếp theo, phần thứ hai của của Thu Nga. Câu hỏi thứ hai, lúc con ngồi thiền thì khi thiết lập được định thì con bị dồn bị dồn cái thân xuống đất dồn dồn cái thân vào xuống đất làm cho con sợ quán ra xin lỗi sư không hiểu câu hỏi thế sư chuyển câu hỏi khác từ hình giả kim lan con chào ngài xe đo cho con hỏi sau khi các thiện pháp hay các buổi tụng kinh của chúng ta đọc câu với những công đức này nguyện cho con đoạn trừ tất cả những lậu hoặc xin ngài xe đo giải thích rõ các lậu hoặc này là gì con cảm ơn ngài xe đo Vandami said also after every time I talk, so we make a wish like idame punyang asawa kaya bahang So it, so this asawa asawa is that the same or different asawa here? Uh, the same, the same. Yes. <coughs> so uh, about this asawa kaya is it the destruction of Tanks, Uh, so it is referred to nirvana. But wine we use asavakya, so one of definition about the asava is uh, originally asava is alcohol. So wine, alcohol is called asava. So to be alcohol uh, as a history, you know, there is a fruit trees so uh, the tree is with a lot of fruits and tree also big. So between two branches or three branches, there is a hole. Some fruits fall down in the hole. So rain also support water. So fruit and water together in a hole. So some birds by bringing in the rice it uh, came to there. So some rice, mix it, and keep it a long time. So after keeping a long time, it uh, become alcohol. But who know? So the birds come and stay there and drink that water or alcohol. So after drinking, they are very happy flying in the sky. So hmm. staying nearby. Uh, or rather, all birds falling down on the ground and sleep. After sometimes they fly away again. So the ministers uh, saw that condition. So they understand. After drinking in this, the birds are very happy. So they're trying to drink, they're trying to taste. They also uh, some the same feeling they have. They Later, with this alcohol destroying all cities, uh, something like that. So, <clears throat> what means keeping something keeping a long time. So permanent. So in the same way, the defilements or evil factors staying in our body long, long times ago. So if we say uh, alcohol because of keeping a long time, oh, uh, these uh, unwholesome factors also something like alcohol because they have kept long times, long times ago. So like uh, a kind of toxin in our body. So it is very difficult, very difficult to be removed. So, but by practicing Vipassana, when it become arhanda, it is removed. Because of this uh, destruction of taints or talks uh, a very wonderful thing. So we make a wish. Uh, yeah i want to uh, this may this merit uh, bring towards to destruction of uh, aswa chains or talks sadhu yes sadhu và trong uh, mỗi đúng rồi thì cái asawa tất cả những cái lậu hoặc ở đây trong những bài kinh đó thì chúng ta thấy là nó nó nó, nó là giống nhau nó là giống nhau nhưng mà tại sao khi mà mỗi lần mỗi lần khi mà chúng ta làm thiện pháp gì thì chúng ta nói là asawakaya asawakaya đó là sự phá, phá hủy phá hủy các lậu hoặc thực ra khi mà phá hủy tất cả các lậu hoặc ở đây đó là gì đó là nibbana đó chính là niết bàn và cái từ asawa cái từ gốc của nó nó có nghĩa nghĩa thực sự của từ asawa này ấy, thì nó không phải là lậu hoặc mà nghĩa thực sự của nó chính là rượu là rượu loại đồ uống chất, chất say đó là rượu đó chính là asawa tại sao tại sao mà lại là là cái, cái nguồn gốc tại sao rượu từ đâu mà có thì theo cái lịch sử chúng ta có thể thấy được rượu nó bắt nguồn từ đâu tại sao mà nó sinh ra rượu thì đó là thời đó là có những cây trái có những cái cây cây có một cái cây mà cây rất là nhiều trái thì khi ở cái hốc ở cái trạng ba của cây đó thì có nhiều cái cây cái trái cây nó rơi xuống uh, nó nó bị nó bị rơi xuống rơi xuống nó rơi xuống và nó động lại nó bị giữ lại ở cái trạng ba của cây đó và khi đó thì hốc cây đó giữ hốc cây nó giữ những cái um, trái cây và đồng thời á, nước mưa mưa xuống và có nước ở đó và chim chóc bay tới uống nước thì đồng thời là những cái hạt gạo trong miệng của nó đem tới những cái hạt gạo những hạt cám và nó rơi cũng là tích tụ ở trong cái hốc cây đó thì nước gạo và những cái trái cây đó nó trở nên để lâu từ từ lâu ngày nó lên men nó thành rượu và chim chóc bắt đầu tới đó nó uống nước hay là uống nó thành, thành rượu mất rồi nên là uống rượu và bắt đầu nó rất là vui nó bay tung tăng nó bay lên trời bay lên trời cuối cùng nó bị say say và nó lại rơi xuống đất rơi xuống đất rơi xong rơi xuống đất xong rồi thì nó lại bay lên và những cái vị ờ, đại thần các vị nhìn thấy cái cái cái hiện tượng này và mới tìm hiểu để xem tại sao mà chim chóc rồi những loài động vật đó nó cứ uống ở đó, đó rồi bắt đầu nó nó bay lên nó say xỉn rồi nó rơi xuống thì và sau họ cũng thử uống và họ cũng thử uống như vậy và cuối cùng là cả cái thành phố nó nghiện rượu và cả quốc độ nó nghiện rượu và cuối cùng là là cả tan tác tất cả thành phố luôn bởi vì cái rượu bởi vì cái asawa này bởi vì cái rượu này thì tại sao mà asawa asawa ở đây đó chính là rượu bởi vì sao bởi vì nó cũng tương tự nó có bản tính bản chất tự nhiên của nó đó là giữ cất giữ cất giữ rất là lâu lâu dài lâu dài anh giữ và ổ ổ lên men như vậy thì cũng vậy cũng như vậy như cái phiền não của chúng ta cũng thế phiền não nó ngủ ngầm nó đã ổ trong rất rất là lâu trong trong trong trong người chúng ta rồi và bây giờ và cái rượu này ổ để lên men thì cũng như thế những cái phiền não những cái bất thiện của chúng ta hay là những cái bất thiện hay là những cái ờ, yếu tố uh, những cái phiền não nó cũng được ấp ổ nó ổ trong nó được giữ hay được ổ lên men ở trong tâm của mình cũng như vậy thì nó cũng trở thành cái chất say và khi uh, uh, nó cũng là một cái chất say những phiền não vậy nó là cái chất say mình làm thế nào để loại bỏ được những cái chất say này là bỏ được loại bỏ được những cái phiền não này thì khi chỉ bằng cái sự thực hành thiền vipassana khi mà thực hành thiền vipassana và chứng được đạo quả a la hán thì chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những phiền não phá hủy được tất cả những cái phiền não hay là những cái lậu hoặc này và chính vì thế cái sự phá hủy được tất cả các lậu hoặc này đó là một cái điều tuyệt diệu và chính vì thế nó là cái điều mà chúng ta tất cả chúng ta mong muốn bất kỳ với làm thiện pháp nào chúng ta đều có mong muốn chúng ta đều nguyện nguyện là với phước báo chúng ta đã trong sạch làm đây và nguyện để chúng ta có phá hủy được uh, tất cả những cái cái lậu hoặc là như vậy yes đó sa du sa du ở ờ, đó the question in English xe đó Vanami xe đó most of us do not know who who we are in the past and the future even in the present also we sometimes not sure who we are. So does that mean we always have vichikicha, uh, always akusala So because of this, uh, you should have a proper attention. So to have a proper attention, have to go according to noble teaching. So what Nogadichan said is uh, to think about this body as a Nama Rupa, even in past, present, future. So also trying to understand cause and effect and connections. If so, only in this way you can remove doubt. So because of this, we have to practice vipassana. So in the concentration practicing also, uh, if really improve, can see past life, future lives. Uh, people are rising, or beings are rising according to gamma. Have this method to see. So because of this, as a conclusion, uh, you should practice concentration successfully. You should practice vipassana successfully. Uh, so, if you don't want to do that, at least you need to listen Noble teaching and go according to that teaching. Yes. và à, câu hỏi đây câu hỏi đây có nghĩa là thưa ngài Sero hầu hết tất cả chúng con đều không có thấy được cái kiếp quá khứ và cũng không thấy được kiếp tương lai và ngay cả trong hiện tại nhiều khi chúng con cũng nghĩ rằng là không biết là không không không chắc chắn rằng mình là ai thì như vậy có phải là lúc nào chúng con có sự hoài nghi hay không lúc nào là có cái tâm bất thiện à, như vậy phải không thưa ngài thì ngài sẽ đó trả lời rằng do vậy chính vì thế chúng ta phải có cái sự như lý tác ý như lý tác ý rất là quan trọng và chúng ta phải hành theo phải nghe theo nghe theo thánh pháp nghe theo chánh pháp và là hành theo thánh pháp và chúng ta cũng nào cũng phải suy nghĩ chúng ta phải tư duy hay chúng ta phải thấy được cái sự cái danh sắc nama rupa danh sắc danh sắc quá khứ danh sắc hiện tại và danh sắc tương lai và khi mà chúng ta với lại chúng ta thấy được cái nhân và quả nhân và quả trong uh, cái vật nhân quả cùng với cái mối liên hệ của nhân và quả nhân và quả trong quá khứ hiện tại và tương lai mà khi như vậy thì chúng ta mới có thể loại bỏ được cái hoài nghi mà chúng ta loại bỏ được cái hoài nghi bằng cái sự thực hành thiền thực hành thiền vipassana nếu mà chúng ta thực hành thiền vipassana một cách thành công thành công tốt đẹp thì chúng ta sẽ thấy được loại bỏ được những cái hoài nghi này hoặc là ngay cả khi mà chúng ta hành thiền định nếu mà chúng ta thành công thành tựu hay là đạt được những cái cái cái cái định nhất định thì chúng ta cũng có thể dựa trên cái, cái định này chúng ta có thể biết được biết được về cái kiếp quá khứ biết được cái kiếp tương lai và biết được cái chúng sanh từ đâu mà tới do chúng sanh sanh là sanh chúng sanh sanh lên là gì đó là chính là do nghiệp và à, khi như vậy khi mà chúng ta thực hành thiền à, vipassana hay là chúng ta hành thiền định thì tóm nói nói tóm lại kết luận lại thì chúng ta phải hành thiền và chúng ta phải hành thiền à, thiền định này hành thiền hành thiền định sau đó chúng ta làm nền tảng để thực hành thiền vipassana và khi mà hành thiền định và hành thiền vipassana thì chúng ta sẽ là đạt chúng ta sẽ thấy được thấy được uh, loại bỏ được những cái hoài nghi này và nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa muốn hành thiền định mà chưa muốn hành thiền vipassana thì tối thiểu ít nhất là chúng ta cũng phải nghe nghe chánh pháp hay là nghe thánh pháp và chúng ta phải hành theo hành theo hay làm theo thuận theo pháp yes sir. Uh, ờ, yeah. Dạ, câu hỏi từ Salemeta Kính bạch ngài, trước đây con thường thực tập niệm ân đức Phật và giải tâm từ. Trước khi vào đề mục chính là Anapanasati, thời gian gần đây khi con ngồi xuống và bắt đầu hành thiền thì tâm con thường có khuynh hướng chỉ muốn hướng đến hơi thở. Con khó thực hành niệm ân đức Phật và thiền à, tâm từ một cách tự nhiên như trước. Con xin ngài dạy cho con để con, con nên thực tập như thế nào cho phù hợp ạ. Vanami said đó, so before that, uh, à, before, uh, à, before I always practiced Buddha Nusati and also metta meditation before I go to my main object is Anapanasati. Uh, but recently, when I sit down, so my mind straight, straight away focus on Anapana. So I cannot practice Buddha Nusati and also metta meditation like before. So uh, said, oh, please teach me what should I do? Should I focus on the breath? directly or should I have to do the supporting med meditation object like uh, subject like Buddha Nusati and Metta? Uh, because uh, breath, uh, because uh, breathing meditation is your main object. If it is good, you should you should give you should practice uh, breathing meditation. So when you are not good with breathing meditation or when you are walking uh, any other time uh, you can practice Puranosti or Metta if you want to do. Yes, yes, I hello. À, câu câu hỏi câu hỏi đây con à, Yes, câu hỏi câu hỏi đây à câu hỏi đây thưa ngài Sê đo trước đây con thường được tập Avanasati và thời gian gần đây con ngồi xuống và bắt đầu hành thiền thì thường có khuynh hướng là chỉ muốn hướng tâm theo hơi thở và khó thực hành niệm an Đức Phật và thiền giải tâm từ một cách tự nhiên như trước ngày ừ. xưa có dạy ở đây đó là đề, đề mục thiền hơi thở anapanasati đó là đề mục thiền chính thì khi mà để hành đề mục thiền niệm à, niệm à, hơi thở mà nó tốt rồi thì chúng ta cứ tiếp tục tiếp tục thực hành niệm hơi thở và không cần không cần phải thực hành niệm đức Phật hay là giải tâm từ nhưng trong cái lúc mà hành thiền niệm hơi thở đang gặp một số những khó khăn thì trong những lúc khó khăn gặp những lúc khó khăn như vậy thì chúng ta có thể hành những thực hành những đối tượng thiền hỗ trợ đó là thiền niệm với Đức Phật hay là thiền giải tâm từ Metta Buddhanusati hay là Metta khi mà hành thiền uh, ờ, niệm ơn đức phật hay hành thiền giải tâm từ mà đến khi mà tâm nó lắng xuống rồi thì khi đó uh, tâm trở nên trở nên yên tĩnh trở nên lắng xuống và trở nên an bình rồi thì khi đó quay lại để một thiền chính đó là thiền niệm hơi thở anapanasati còn nếu mà chúng ta hành thiền niệm hơi thở mà đã tốt rồi thì cứ tiếp tục hành thiền hành thiền niệm hơi thở không cần phải ờ, hành thiền uh, những đề mục thiền hỗ trợ nữa No, we have no Western. Yes, yeah. Uh, yeah. So, can I make sure the leaders for the showing your Maurice, no? Idame bonyam Nibbana sa Sa Pachayo Hondu Hondu punyam idame punyang asawakaya à, vahang asawakaya à, vahang hodu hodu mama punya bagam mama punya bagam sapa satanang pacemi te sabe me samang punya punya bagang labandu sadu sadu sadu Nắc mô Buddha ya Nắc mô Dhamma ya Nắc mô ya Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk today and thank you Bante Bawara damika for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Baok Sayadaw May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class and may all be well and happy and peaceful. Xà đụ, xà đụ, xà đụ. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayado đã thuyết một thời pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và xin kính tri ân Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho tất cả chúng con. Chúng con xin kính tri ân đến Ngài Bao Ốc Sayadaw những quà phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con xin kính mong Ngài Bao Ốc Sayadaw Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, và mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du sa du sa du Sa đu. Yeah.